n'izo nyigisho eh, tugasaba abasanzwe bashigikira rero ibimenyeshamakuru yuko babandanya bashigikira haba no mu buryo kugira ngo abamenyeshamakuru bashobore gushika bashobore gushika hagati mu ntara amakuru ku bijyanye no gufungura neza ashobore gukorwa cyane kuko igihe ariko havugwa n'ibijyanye n'iduga ry'ibiciro eh, ku bifungurwa biva ku bintu byinshi bitumwa n'ibintu bitandukanye n'ubukene bw'ibifungurwa bushobora kuba ababifisemwo uruhara boshobora kugira icyo baterereye kugira haba ibyo biciro bigabanuke n'umwimbu ugwire n'abantu bashobore gufungura neza eh, bivanye n'uko barose ibifungurwa bikwiriye eh, kandi by'ingirakamaro eh, Amakuru amakuru acarabandanya abanyeshuri b'abigeme bangana igihumbi majana atatu nibo batwaye imbanyi mu kiringo cy’imyaka itatu irangiye byashyikijwe kuri uno wa kane n'uburongo urwego rwa oni rwitaho igurana ry'abantu finowape mu nyigisho ugaruka mu buraruko mu gisagara ca bujumbura ishyira mu future world active ryatunganije rifatikanije n'urwo rwego Didier Ndamukunda ajeje gutunganya imigambi muri iryo shirahamwe avuga ko ubukene mu miryango n'abigisha bagoba izo baragiye biri mu bituma indazi z'inshushu ziyongera mu mashuri tumukurikire kuri mikoro Jean Marie Vianney kumana ivyigwa byakozwe n'abashakashatsi ngo vyerekana ko ivyo biterwa bishasha vy'ibikaju ko bizofasha hinguriro sosumo rihingura isukari kuronka umwimbu ku rugero rushimishije nkuko bivugwa na engineer Willy irakoze arongoye ikigo izabu kijejwe ubushakashatsi ubu bwoko bw'ibiterwa bishasha duhejeje kwemeza uyu munsi akamaro bifise nuko ivyigwa twakoze twasanze ari ubwoko bw'ibitegwa bufise umwimbu uh, uri hejuru mudutunge ijwi nasabye sibyo baduhaye nuko ndababwira ko abanyeshuri babigeme bangana igihumbi n'amajana atatu nibo batwaye imbanyi mu kiringo c'imyaka itatu irangiye byashyikirijwe kuri uno wa kane n'uburongo urwego rwa oni rwitawugirana ry'abantu finwape mu nyigisho rwaruka rwo mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ishiramwe future world active ryatunganije rifandikanije n'urwo rwego Didier Ndamukunda ajejwe gutunganya imigambi muri iryo shiramwe avuga ko ubukene mu miryango n'abigisha bagoba izo baragiye biri mu bituma inda z'inshushu ziyongera mu mashure tumukurikire kuri mikoro Jean Marie Vianney Ngendakumana ibikorwa by'uno munsi twabitunganije mu ntumbero yo guha akaryo urwaruka mu ruganda umuhanda wo kubigisha cyane cyane bijyanye no kukinga imbanyi batifuza kugira ngo bamenye uruhara rwabo bamenye ingaruka mbi bijya no gutwara inda batifuza cyangwa inda hakiri kare hari ubushakashatsi muba mwaragize ku bijyanye n'ingene ibi by'abigeme batwara inda batifuza ziba byifashe nimba mwarabukoze mwasanze zifashe gute tufatira ku biharuro eh, bitandukanye abandi bahinga eh, canke eh, igisata programme cyo gutunganya ibijanye n'irondoka ryanye n'amagara meza ya leta ubushikiranganje bujije amagara y'abantu baragize ubushakashatsi mu mwaka mu mwaka wahera iharuro vyasohotse byarerekanye yuko ugwaruka runiniya cyane hafi ibice cumi na kimwe ku ijana rw'urwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda kenshi usanga benshi muri bo baramaze gutwara inda cyane bamwe baramaze gutangura imibonano mpuzabitsina bataragera abandi ugasanga kumbure aramaze no kubyara nk'ibice bitatu uko ubushakashatsi bwa bwabisohoye bamaze no kubyara umwana wa mbere mbega muri rusange ngo bari banje abatwatsi b'isonda zitifuje abo bigemye cyangwa gwaruka bivanye n'ubushakashatsi bugenda burakogwa hirya no hino burerekana yuko abatwaza inda y'urungano nk'abo nyine bigeme eh, cyane cyane abahungu kumbure babana mu kibano canke bigana abandi ugasanga kumbure n'abantu ba hafi imiryango yaho usho gusanga kumbure n'umuvukanyi uwo bavukana kubera urwaruka usanga bakiri bato bataramenya inkuru nyinshi ku bijyanye n'inyigisho wacu usanga bamwe bashaka kugerageza yego mbe kugira ngo nyine ibi byo gutwaza inda bigeme batifuje birangiranwe n'imizi kogwa iki ibyo kogwa icambere coco nuko iyo miyabaga nyine ubwo rwaruka bumenya ibijyanye n'amateka yabo bakamenya irondoka rijyanye n'amagara meza iberekeye bo bonyine mujanye n'intwaro ababuza ku mitumba ngo barakorana neza n'abatware bo ku mitumba naho mu ntango ngo hariho ivyo batahuriza ko ku mituma imwe imwe umusanira komine gihanga co kimwe n'umukuru wa sentare y'intango baramenyesha kandi ko abahuza bakorera akazi mu bukene bw'ibikoresho nk'impapuro intebe n'ibindi nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana batanu batowe ku mutumba wa Gihanga Centre hano mu ntara y’ububanza yatumenyesheje ko abarongoye umutumba bakorana neza n'abahuza bo ku mutumba aba ndetse bakibaza ko akazi k'abarongoye umutumba koba karagabanutse cyane kuko ngo abahuza bakira abantu batari bake babitura ibyemezwa kandi na Leopold Ndayisaba arongoye komine Gihanga asigura ko baravye ivyegeranyo bitangwa n'abarongoye umutumba amatati ngo yaragabanutse cyane kuva aho abahuza batanguriye kumviriza abanyagihugu uwurongoye sentare y'intango muri komine gihanga mu nama yari yatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hafi agateka ka zina muntu yaraniguye ingene ku mitumba imwe imwe abahuza bakira amatati batari kwakira afatiye cyane cyane ku manza ziba zaraheze mu masentare umwe mu baburanyi akizubaza akajana urwo rubanza mu bahuza rugaheza rugatangura bushasha Space Caritas kabanyani bubanza hadiyo isanganiro amakuru yo mu makungu mu makungu mu gihugu cya mari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres asaba ubutegetsi bw'igihugu cya mari gukora ibishoboka basubiza ubutegetsi abasivire batowe bikorwe mu ntango z'umwaka wa bibiri mirongo ibiri na kane nk'uko byari byasezeranywe uyu munyamabanga mukuru agategwa amakenga n'ubwicanyi buguma bukogwa bitera ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu aha niho amakuru tubateguriye kuri uno murango tuyagarukirije nk'amasuye kwashimira ko namwe duteze amatwi shimira na Patrick ariko amfasha mu bw'ivyuma ariko kuri mwebwe mwese mutadukurikiye ntiyatangura ndabibutse inkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise ko bibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi mu makariti amwe mu gisagara ca Bujumbura aho radio isanganiro yagendeye nko muri zone ya kamenge abanyagihugu bavuga ko haheze ikiringo cy'ukwezi ibyo binyobwa bitaboneka nayo abantu batatu umuryango umwe barafunzwe kuva mu gitondo cy'uyu wa kane bagirizwa kurandura umurima wabo w'umuceri mu mwonga wa nyakijima ni muri komine n'intara ya ngozi abanyeshuri bigeme bagera ku gihumbi n'amajana atatu ngo nibo batwaye imbanye mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye ijana ry'ibyashyikirijwe kuri uno wa kane n'uburongo rwego rwa oni rw'itagwirana ry'abantu finiwapo hari munyigisho zateguwe mu gisagara cya bujumbura kugwaruka rwo mu buraruko bitungajwe n'ishyirahamwe future world active aha niho amakuru aciye subira ndabashimire ndabifuza rwanda nyamutega amatwi radiyo isanganiro